Book 2 93 93อนุประโยคใช้เชื่อม Sporedni rečenici so dali Sporedni rečenici so dali ฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่ Не знам дали той ме сака. Не знам дали той ме сака. ฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่ Не знам дали той ке се врати. Не знам дали той ке се врати. ฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่ Ne znam da li toj ke me pobara. Ne znam da li toj ke me pobara. เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้ Da li toj na vistina me saka? Da li toj na vistina me saka? เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้ Da li toj na vistina ke se vrati? Da li tuj na vistina ke se vrati? เขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้ Da li toj na vistina ke me pobara? Da li toj na vistina ke me pobara? ดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหม Se prašuvam, da li toj misli na mene? Se prašuvam, дали той мисли на мене. ดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม Се прашувам дали той има некоја друга. Се прашувам дали той има некоја друга. ดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหก Се прашувам дали лаже. Се прашувам дали лаже. ขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่าดัลิตุยนาวิสตินามิสลินาเมเนดัลิตุยนาวิสตินามิสลินาเมเนเขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าดัลิตุยนาวิสตินาอิมาเนโคยาดรูกาดัลิตุยนาวิสตินาอิมาเนโคยาดรูกาเขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ Дали тој на вистина ја кажува вистината? Дали тој на вистина ја кажува вистината? ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริงๆหรือไม่ Се сомневам дали на вистина му се допаѓам. Се сомневам дали на вистина му се допаѓам. ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ Se somnevam, дали ќе ми пише? Се сомневам, дали ќе ми пише? ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ Se somnevam, дали ќе се ожени со мене? Се сомневам, дали ќе се ожени со мене? เขาจะชอบฉันจริงจังไหม Da li mu se na vistina dopagjam. Da li mu se na vistina dopagjam. เขาจะเขียนมาหาฉันไหม Da li toj na vistina ke mi piše. Da li toj na vistina ke mi piše. เขาจะแต่งงานกับฉันไหม Da li toj na vistina ke se oženi дали тој на вистина ке се ожени со мене.